بیایید بزرگواران چون عقب هستیم ماهی رد شده از تو تازه کتاب شروع کردیم از درس ثالث درس سوم تعریف الحرف در, دو در درس دوم کتاب خواندیم اسم و فعل را الان میخوریم در این درس سوم حرف رو الحرف کلمه لا تدل على معنى في نفسها کلمه است که دلالت بر معنا نمی کند در نفسش بل فی غیرها بلکه با ترکیب شدن در غیر معنادار می شود معنا دارد نحو من مانند از الا فان معناه الابتداء والانتهاء معنای این دوتا ابتدا و انتها هست یعنی معنای من ابتدا هست و معنای اله چی هست من زاهدان الى صهران از زاهدان تا پس من معنای ابتدا دارد و الى معنای انتها ولكن لا تدلان على معناهما الا بعد ذكر ما يفهم منه الابتداء والانتهاء میگه ولیکن من و الا لا تدلان میگه مصنعه این تأسیقه میگه آن دوتا دلالت بر معنایی نمی کنند دلالت بر معنای خودشان نمی کنند مگر بعد از ذکر آنچه که فهمیده شود از آن ابتدا یا مغیر بعد از ذکر زاهدان و شهران کالبصرتی والکوفتی فی مانند کلمه بصره و کوفه در این مثال سرت من البصرتی الى الکوفتی رفتن از بصره به من و الى زمانی معنا دارند که با بصره و کوفه ذکر شدند معنای خودشون رو دارند این شد از تعریفش و علامت الحرف ان یصح الاخبار عنه ولا به الا یصح الاخبار عنه ولا به علامت حرف اینه که نه در موردش خبری داد نه به وسیله آن مثلا من میشه گفت من قائمون مش قفت مش قفت زيدون قائم والنانش قفت من قائم معنى نداره يا مثلا إيه، خبرش قرار داد اه نمیشه آقا من رو خبر قرار داد یعنی اخبار به هم نمیشه قرار پس علامت الحرفی علامت حرف لا يصح الاخبار عنه ولا به صحیح نباشد اخبار از آن خبر دادن در مورد آن و نه به وسیله آن و الله یقبل علامات الاسم اسمائی و و که از علامت اسمها رو قبول نکند ولا علامات الافعال و نه علامات فعلها این یکی از بهترین علائم تشخیص اسم و حرف همین هست اخبار عنه اخبار به وللحرف فی کلام العربی فوائد کثیره میگه خب موقعی که معنا نداره موقعی که نمیشه در موردش خبری دار موقعی که نمیشه به وسیله اون خبری داد پس فایدهش چیه؟ میگه ولیکن فواید زیادی رو در زبان عرب دارد که ربط بین اسمینی مانند ربط دادن بین دو اسم نحو زیدون فی دار اگر این فی نمی بود این رب این رب تو اینجا بیاوریم پس زیدون فی دار بله او اسم و فیل یا رب دادن اسم و فعل اسم و فعل رو با هم چی میکنه مانند کتبتو بالقلم کتبتو که کفیله. قلم که اسم این دوتا رو با هم کرده او جملتین یا دو جمله رو آقا با هم دیگه رب میدهد نحو انجا انی سعیدون فاکرم هو یا فاکرم هو فرقی نداره جفتشون میتونه بشه اگر مگی اگر اومد سعید پس اکرام کن پیش من پس رو چکار کن؟ خب این فا که روی فاکرم ها هست این فا حرفه حرف. بله، فا چیه؟ و غیر ذالک من الفوائد و جز از این چیزایی که ذکر شد فواید دیگر و غیر ذلك و بغیر از اینایی که ذکر شد من الفواید از فواید دیگر التي سيأتي تعریفها في القسم الثالث که تعریفشون خواهد اومد در قسم سوم ان شاء الله تعالی در قسم سوم کتاب ان شاء الله چون این کتاب سه قسم است اول موربات میان بعدا ها و بعدا حروف بعدا چیا میان فروع به شکل کلی